Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության ընդհանուր ժողովը հայտարարություն է տարածել։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է հույդա բյուրոյի նորընտիր ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանին եւ բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանին։ Իշխանաձորում շուտով կսկսվի ծխախոտի արտադրություն։ Շուշիում տեղի է ունեցել Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Ասկերանի շրջանային պաշտոնաթերթը 40 տարեկան է։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ստեփանակերտում անցկացված 33-րդ ընդհանուր ժողովը հայտարարություն է ընդունել, որով հրատապ անհրաժեշտություն է համարել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին համաձայնագրի սերմ ժամկետներում կնքումը։ Կուսակցության ընդհանուր ժողովը նաև նշել է, որ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ ամրագրված անկախ պետականության կարգավիճակն ու տարածքային ամբողջականությունը անսակարկելի են։ Աշխարհասփյուր իր կառույցով հույդան անվերապահ աջակցություն է հայտնում Արցախի հանրապետության իշխանություններին երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովման հարցերում եւ հայտնում է իր պատրաստակամությունը շարունակելու այդ հանձնառությունը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նկատի ունենալով վերջին ամիսներին Արցախի շուրջ բանակցությունների ակտիվացումը, այդ ընթացքում հակամարտության կողմերի եւ միջնորդների արված հայտարարություններով ու քայլերով պայմանավորված մտահոգությունները, Հույդա 33-րդ ընդհանուր ժողովը նաև արցանագրել է, որ բանակցությունները պետք է ընթանան Արցախի հանրապետության իշխանությունների լիարժեք մասնակցությամբ։ Նշենք, որ հունվարի 16-ին մեկնարկած ժողովն ավարտելով օրակարգային հարցերը ընտրել է կուսակցության բարձրագույն գործադիր մարմինը՝ բյուրո։ Հոիդա բյուրոն իր Անդրանիկ նիստում Հոիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ է ընտրել Հակոբ Տեր Խաչատրյանին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հոիդա բյուրոյի նորընտիր ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր Խաչատրյանին եւ բյուրոյի անդամ Արմեն Ռոստամյանին։ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանին հույդաբյուրոյի ներկայացուցիչ եւ Արմեն Ռոստամյանին բյուրոյի անդամ ընտրվելու կապակցությամբ, մաղթել նրանց արդյունավետ աշխատանք ու ամենայն բարիք։ Բակո Սահակյանը հույս է հայտնել, որ դաշնակցությունն այսուհետ եւս հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահելու Արցախը, գործուն մասնակցություն ունենալով մեր հանրապետության զարգացմանն ու զորացմանը։ Ուրախ ենք, որ Դաշնակցությունը սերտ կապի մեջ է Արցախի իշխանությունների հետ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը նախագահի հետ քննարկեցինք ոչ թե միայն անցյալ էներգան, այլ նաև ապական եւ ելույթությամբ վստահեցնեմ, որ մեր հարաբերությունները, մեր համատումի ճիկերը, մեր ծրագիրները միշտ եղած են եւ պիտի շարունակեն լալ Արցախի իշխանության հետ համահունչ Եվ այդ ուղությամբ նաև կարևոր շրջան է մտնում Արցախը, որովհետև այս նաև ընդդրական դարաշրջան է 2020-ի պատրաստվելու համար։ Մեր փապակն է, որ Տաշնակցությունը իր Արցախի գալույցով համահայկական նկարակով ամբողջովին զորավի կանգնի Արցախի քաղաքական, տնտեսական, ներդրումային եւ այլ ոլորտների մեջ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Անցած տարիների ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունն ապացուցեց իր կայացած լինելը։ Հիմնական տնտեսական ցուցանիշներում արձանագրվել է դրական դինամիկա, Եվրասիական ինտեգրման բազմաթիվ ուղղություններով կայացվել են կարևորագույն որոշումներ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի շտաբ բնակարանում 2019 թվականին միությունում նախագահությունը Ռուսաստանից Հայաստանին անցնելու կապ կապակցությամբ։ Հույս ունեմ, որ 1 տարի հետո մենք կունենանք ավելի համախմբված եւ արդյունավետ միություն, որը ծառայում է մեր տնտեսությունների, պետությունների եւ ժողովուրդների շահերին, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքացիներին հետաքրքրում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման բոլոր մանրամասները, բայց բոլորի բացահայտումը բարոյական չէ։ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական միության կենտրոնակայանում մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա հավաստիացմամբ բանակցությունների կոնկրետ արդյունքներ ըստ էության չկան։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ խոսել է միայն Հայաստանի անունից։ Ես բազմից ասել եմ, որ կարող եմ ներկայացնել Հայաստանը, բայց ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որովհետև Ղարաբաղի բնակիչներն ինձ չեն ընտրել։ Նրանք իրենց նախագահին են ընտրում եւ իրենց կառավարությանը, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների վերջին հանդիպան արդյունքներով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը չի դադարում քննարկվել զանգվածային լրատվության միջոցների էջերում ու սոցիալական մեդիայում։ Տարբեր փորձագետներ շարունակում են ներկայացնել իրենց տեսակետները՝ մի մասը ակնհայտ լավատեսությամբ, մյուս մասը ընդհակառակը հորետեսությամբ։ Թեմայի շուրջ Յուլիա Վանյանը զրուցել է քաղաքական դերլուծաբան Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Համանախագահների հայտարարության մեջ հիմնականում երկու շեշտադրում կար։ Առաջինը հակամարտող երկրների ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելու անհրաժեշտությունն էր, երկրորդը տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանն ուղղված փոխշահավետ նախագծերին երկուստեք մասնակցության կարևորությունը։ Բայց հանրությունը քննարկման նյութ դարձրեց հենց առաջին թեզը, որովհետև երկրորդը ինչ որտեղ հենց առաջինից է բխում։ Խաղաղությունն իհարկե բոլորն են ուզում, դա նորմալ մարդկանց նորմալ ցանկությունն է, բայց արդյոք մեր հարևանները կողմերը պատրաստ են մեր կողքին խաղաղ ապրելու եւ իրականում հակամարտ կողմերից ում պետք է ուղղել հասարակությունը խաղաղության պատրաստելու կոչը։ Հրաչի Արզումանյանի համոզմամբ Խաղաղության մասին կարելի է խոսել այն ուժի հետ, որը պատրաստ է խաղաղության, բայց այսօրվա ռեժիմը, որն ունենք Ադրբեջանում, պատրաստված չէ խաղաղության։ Դա հակահայկական է, ոչ թե միայն հայկական է, հակամարտկական բնորոշություն ունի։ Իրան ներքինը ոչ մարդկային է։ Իմիք դա տեսել եք Սունգայիթում, տեսել եք Գանձակում, տեսել եք Բաքվում, տեսել եք նաև 2016 թվականի ապրիլյան կռվի օրերին, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, ո՞նց խոսել նման ուժի հետ խաղաղության մասին։ Նման ուժի հետ կարելի է խոսել խաղաղության մասին, երբ դու նրան արդեն պարտությունն անհասցնես, ինքը հասկանա, որ ինքը պարտվել է, դու պետք է դեմոնտաժես այդ իշխանությունը, որը տեղի ուներ Ադրբեջանում, կառուցեց նոր հոգնես ադրբեջանական հասարակության, կառուցել նոր հասարակություն, նոր պետականություն եւ այդ պետականության հետ կարող է մենք կարողանանք ունենալ նորմալ հարաբերություններ։ Վերլուծաբանի դիտարկմամբ հայ ժողովուրդն արդեն 25 տարի է խաղաղության է պատրաստվում։ Հայերյացության եւ առհասարակ այլերյացության սերմեր մշտապես ցանվել են ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Հենց նրանց է պետք խաղաղության նախապատրաստել, ասում է Հրաչյա Արզումանյանը։ Հայկական հասարակության մեջ այդքան ճշնամություն չկա, բայց ադրբեջանի հասարակությունը 20 տարվա ընթացքում մցածել է հակահայկական ճշնամության մեջ եւ միջև այդ ոլորտը այնտեղ չփոխվի, միջև հասարակությունը չփոխվի, ես չի պատկերացնում ոս դա կարող է տեղի ունենալ։ Եվ այդ կոչերը, որ հիմա անվում են, փաստորեն այդ կոչերը ուղղված պիտի լինեն Ադրբեջանին, Ադրբեջանի քաղաքականության, ռեժիմի եւ հասարակության։ Եթե իրանք փոխ ուզում են, խաղաղություն պիտի փոխվեն։ Երբ փոխվեն, այն ժամանակ կխոսենք։ Իսկ երկու հասարակությունների միջև երկխոսության սկզբնավորման առաջին քայլը զրուցակցից համոզմամբ պետք է լինի 2016 թվականի ապրիլին գլխատված հայ զինվորի գլուխը հայրենիքին ծնողներին վերադարձնելը, քանի դեռ հային գլխատողը Ադրբեջանում հերոսացվում է, խաղաղասիրության մասին որևէ խոսք անիմաստ ու վտանգավոր է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պետական բյուջեից իրականացվող ֆինանսավորումների նպատակայնությունը արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կողմից 2018 թվականին լրիվ կամ մասնակից ստուգումներ են իրականացվել հանրապետության տարածքում գործող 104 տնտեսվարող սուբյեկտներում եւ բյուջետային հիմնարկություններում։ Ստուգումների արդյունքներով 8 տնտեսվարող սուբյեկտի նյութեր ուղարկվել են ոստիկանություն, մեկը գլխավոր դատախազություն, Այս մասին այսօր կայացած մամուլասուլիսում հայտնել է ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը։ Վաննովիկովի անդրադարձը Հանրապետության գլխավոր ֆինանսիստի հաղորդմամբ անցած տարվա ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել եւ լրացուցիչ հաշվարկվել են ավելի քան 106 միլիոն դրամի առանց հիմնավորման ծախսումներ, ինչպես նաեւ ապրանքանյութական արժեքների եւ դրամական միջոցների պակասորտներ, որոնք վերականգնվել են մասնակիորեն։ Լրացուցիչ հաշվարկված 161 միլիոն դրամից վերականգնել եւ վերաձևակերպվել է 71.5 միլիոն դրամ, որից պետական բյուջեը վերականգնել 30.8 միլիոն դրամ, համայնքային բյուջեի 700 հազար դրամ, ձեռնարկության հաշվին է վերականգնվել 1.1 միլիոն դրամ եւ հաշվառումով վերաձևակերպել 38.9 միլիոն դրամ։ Ստուգումների արդյունքներով 8 կազմակերպության նյութեր ուղարկվել են ոստիկանություն, մեկը գլխավոր դատախազություն։ Անցած տարի իրականացվել է նաեւ պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության 257 ստուգում, որի արդյունքում հաշվարկվել է ավելի քան 692 միլիոն դրամի չափով լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Արդյունքում արձանագրվել են վարձու աշխատողների չձևակերպման, հսկիչ դրամարկային մեքենաների միջոցով դրամական հաշվարկների կանոնների խախտման, ելակետային տվյալների եւ ուղղ գործակիցների թեր հայտարարագրման, պակասորտի հայտնաբերման, ձեռնակատիրական գործնեության առարկաների չգրանցման եւ ապօրինի ձեռնակատիրական գործնեության իրականացման թվով 135 իրավախախտման դեպք որոնցով առաջադրվել է 14.7 միլիոն դրամի չափով լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Կամերալ հսկողության շրջանակներում իրականացվել են հարկվճարումների շուրջ 10550 հաշվարկ հաշվետվությունների ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում 1765 հաղթումների մասով հարկվճարողներին առաջարկվել է կատարել ճշտումներ, զերծ մնալով հետագա ստուգումներով առաջադրվելիք լրացուցիչ դույժերից եւ տուգանքներից։ Աշխատանքներ են տարվել նաև հարկային հանցագործությունների կանխման, հակաիրավական գործունեություն իրականացնող անձանց պատասխանատվության ենթարկման եւ պետությանը պատճառված վնասների վերականգնման ուղղությամբ։ Մասնարարապես հաշվետու տարում հարուցվել է երկու քրեական գործ կախամտածված ցնանկության փաստի արդիվ, որով պետությանը պատճառված վնասը կազմել է 12.6 միլիոն դրամ։ Նախաքնության ընթացքում կանխամտածված սնանկության փաստի արդիվ հարուցված 1 քրեական գործով վերականգնվել է պետությանը հասցված 2.4 միլիոն դրամի չափով վնասը։ Ներկայացնելով 2018 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացումները, ֆինանսների նախարարը միաժամանակ անդրադարձել է պետբյուջեի ցուցանիշներին, որոնք ծրագրվել են այս տարվա համար։ Բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրվել են 54.7 միլիարդ դրամի չափով, այսինքն աճը 2018 թվականի համար ծրագրված եկամուտների նկատմամբ կկազմի 3.2%։ Հարկային եկամուտները եւ պետական թուրքերը պետական բյուջեում նախատեսվել են 54.2 միլիարդ դրամի չափով, կամ ավել 2000 2018 թվականի համար ծրագրված մուտքերից 1.5 միլիարդ դրամով։ Հարկեր հնարաբերակցությունը կազմի շուրջ 16.5%։ Ընդհանուր առմամբ մեր կանխատեսումներով հարկային կամուտների ավելի քան 75%-ը կապահովվի խոշոր հարկ վճարողների հաշվին։ Պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսվել են 111.4 միլիարդ դրամ, ապահովելով աճ 4.6%-ի չափով։ ԱՄԼՕ ասուլիսի ընթացքում ամփոփ հաշվետվությունից հետո ֆինանսների նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին հիպոթեկային վարկավորման նոր պայմաններին, գնաճի պատճառներին, կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման նպատակայնությանը եւ այլն։ Այս մասին առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի, գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանի, Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանի ուղեկցությամբ Մասիստո Բակո համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Հովանես Թադևոսյանն այցելել է Իշխանաձոր համայնք, որտեղ շուտով կսկսվի ծխախոտի մշակաբույսի արտադրություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակիցը Ռապ Արքոյանը։ Այստեղ նորակառույց ազատամարտիկների թաղամասի արևանությամբ անցած տարի մոտ 40 հեկտար հողատարածքի վրա կատարվեց բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանց։ Նույն տարածքը ըստ Մասիս տապակո ընկերության տնորենի հարմար է ծխախոտ արտադրելուն։ Հողը պարարտ է, արկա է ռոռոգման ջուրը։ Հովանես Թադևոսյանը տեղեկացեց, մոտ 6 տարի է ինչ Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում 200 հեկտարի վրա ծխախոտ են աճեցնում։ Մարտունիում 100 հեկտար տարածք է մշակում։ Եվ ահա Արցախի ղեկավարության առաջարկով որոշել է նաև Քաշաթաղում սկսել այս մշակաբույսի արտադրությունը։ Արայիկ Արությունյանը նշեց, այս ծրագրի շուրջ համաձայնություն օրեր առաջ ցերկ է բերվել Grand Holding ընկերության սեփականատեր Միքայել Վարդանյանի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Հովանես Թադևոսյանը ասաց, այս տարի կմշակվի համեմատաբար քիչ տարածք Եթե արդյունքը գոհացուցիչ լինի, տարիների ընթացքում ծավալները կմեծացնեն հասնելով մինչև 300 հեկտարի։ Այս տարի ծխախոտի սացիլները կներմուծվեն։ Հետագայում հնարավոր է այստեղ նաև երմոցային տնտեսություն լինել։ Գյուղատնտեսության նախարար Շիրար Միրզոյանը կարևորեց ծխախոտի արտադրության հիմնումը Խաշատաղի շրջանում, որը տարածքի բնակչության համար նաև կապախովի աշխատանք։ Շրջարարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանը ծրագիրը համարում է շրջադարձային իշխանաձորի եւ տարածքի բնակավայրերի համար։ Տարվա փորձ ընթացքում ծխախոտի արտադրամասը կաշխատի, ապահովելով տասնյակ, իսկ սեզոնում հարյուրավոր աշխատատեղեր։ Այս մշակաբույսի արտադրությունը կնպաստի նաև հակարի գետի ափամերձ, եղեգնապատ եւ մացառապատ հողատարածքների օգտագործմանը։ Շուտով կսկսվեն գյուղատնտեսական կառնանացան աշխատանքները, որի ընթացքում նաև ծխախոտագործությունը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Շուշիի կենտրոնական գրադարանում տեղի ունեցել Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրիելյանը։ Նախասրահից հենց զգացվում էր ամենայն հայոց բանաստեղծուհու շունչը։ Նրա դիմանկարը, որն ասես լեզու առած խոսում է քեզ հետ, գրքերը, մեծերի ասույթները Կապուտիկյանի մասին հավաստիկն են այն բանին, որ նա ֆիզիկապես է միայն լքել մեզ եւ ամեն պահ մեզ հետ է։ Մեզ բանաստեղծուհու կյանքի եւ ստեղծագործության մասին ելույթ ունեցան բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը, Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր, լեգը ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Հարությունյանը, Իսկ Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Վարդիթեր Հակոբյանը ներկաներին ծանոթացրեց Կապուտիկյանի կյանքից որոշ դրվագներ։ Շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի վարիչ Անահիտ Եսայանը եւ Սոսե մանկապարտեզի տնօրեն Աննա Մինասյանը պատմեցին ուսանողական տարիներին Սիլվա Կապուտիկյանի հետ ունեցած հանդիպումների մասին, որոնք անջնջելի հետ քան թողել իրենց հիշողության մեջ։ Բոլոր ելույթների մեջ հնչում էր Սիլվա Կապուտիկյանի հայրենասիրության, ազգասիրության գաղափարը։ Ցերեկույթի վերջում Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի դերասանների եւ ցերեկույթի մասնակիցների կողմից հնչեցին մեծ բանաստեղծուհու ստեղծագործությունները՝ ի հաստատումն Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության հավերժության։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ասկերանի շրջանային Բերտ Պաշտոնաթերթը 40 տարեկան է։ Իր գործնեության ողջ ընթացքում հանրային կյանքի լիարժեք ու օպերատիվ լուսաբանումը եղել է երկշաբաթաթերթի հիմնական ու կարևոր ուղղությունը։ Ահա թե ինչու տասնամյակների վեր այն ունի իր անդավաճան ընթերցողը։ Վերթի նկատմամբ հարգալի վերաբերմունքը երեք մեկարկի տակ ժուրնալիստների միության գրասենյակ էր հավաքել նախկին ու ներկա աշխատակիցներին։ Եկել էին նշելու հարազատ բարբերականի հոբելյանը, պատմելու ու վերհիշելու նրա անցած ուղին, որը լի է տարաբնույթ դժվարություններով ու նաև հաճելի հիշարժան իրադարձություններով։ Ժուրնալիստների միության նախագահ Թերթի նախկին թղթակից Կիմ Գաբրելյանը հետադարձ հայացք ցկեց դեպի այն տարիները, երբ ինքը աշխատում էր Թերթում։ Ասեմ, որ բոլորս էլ կարևոր դերակատարություն ենք ունեցել նավաշտի համար եւ այդ կերպն է մեզ համար երբ շատ կարևոր, որովհետեւ մեր այնտեղ ենք ծածկվել, մեր իսկական այդ բենը սովորել բացի նաև սովորել ենք մասնագիտական կարողություններ, որովհետև ազատ ենք եղել ստեղծագործելու առումով Բերտ Պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Վալերի Պետրոսյանը ներկայացրեց թերթի անցած ուղին, նշելով, որ այն հիմնադրվել է 1979 թվականին Կարմիր դրոշ անվամբ, ապա վերանվանվել է Խաչեն, իսկ 1995 թվականի հունիսից Բերտ Հիմնադրման օրվանից միշտ էլ թերթը գտնվել է իր բարձրության վրա, օպերատիվ լուսաբանելով շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Տեղին է նշել, որ Արցախյան շարժման ընդհատակյա փուլում խմբագրությունը վերածվել էր յուրահատուկ շտաբի։ Տարիների ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվել թերթի թե բովանդակային եւ թե արտաքին ձևավորման որակին։ Թերթի բնականոն հույսուն ցայմը համար պետք է ժամանակին բաժանորդագրություն կատարվի, ինչը շատ դժվարին, համարյա անհնարին գործընթացի է վերածվել։ Չնայած արկա դժվարություններին, այնուամենայնիվ հաճախ նաև հաղթելով նախարարի հոդվածները թերթ տպագրվում է։ Վերթում աշխատել են Արցախի լրատվական դաշտի հայտնի ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց լրագրողական գործունեությունը սկսել են հենց այդ խմբագրությունից, հետագայում անցնելով բեղմնավոր ստեղծագործական ճանապարհ։ Այդ լրագրողներից է բանաստեղծ Արցակագիր, Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի գլխավոր խմբագիր Նորեկ Գասպարյանը։ Ես այն տարիների լրագրողի աշխատանքը շրջանային թերթում համեմատում եմ Սևագործ բանվորի աշխատանքի հետ։ Անընդհատ գրում էի։ Պարապոր ընդհանրապես գոյություն չուներ մեզ համար, բայց ամենալավը եւ հետաքրքիրն այն էր, որ այդ աշխատանքը հնարավորություններ տալիս որպեսզի մենք անընդհատ լինենք մեր գյուղերում, հանդիպենք մեր գյուղերում ապրողների, մեր բնակչությանը։ Ինձ համար ամենակարևորը դա է։ Հիշողություններ, ուշագրավ պատմություններ, հետաքրքիր դրվագներ։ Նախկին աշխատակիցները վերհիշում էին այդ տարիները մոռացության տալով նույնիսկ այդ ժամանակվա դժվարությունները։ Հոբելյանին նվիրված միջոցառման ընթերցվեցին Շնորհավորական ուղերձներ խմբագրության մի շարք աշխատակիցներ արժանացան ժուրնալիստների միության պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի։ Սա առիթ էր եւս մեկ անգամ փաստելու, որ Բերտ Բարբերականը կատարել եւ կատարում է իր առաքելությունը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։